fala Mark eh, egunon? Egunon. Hala, ipatzen dugu gaur egun hiru provintzietako CPTS uh, eh, elkartia edo hiru provintzietako osasunar loko komunitate profesionala. Lehenik egitura hori hemen behi da, peska bat eh, aurkezten uh, aldaukuzu, zer den elkarte bat da edo? Bai, orduan, uh, elkarte bada, sortu dena uh, martxu undajean, or? Eta jada ipatzen dela, main gainean dela, dula bi urte gutik gora behera. Uh, Uai sortu da, eta um, elkarte horrek uh, uh, biltzen du uh, lujalde bat, lujalde, lujalde behi bat sortu da. elkartzen dituena garazi baigurri, maule ataratze, amikuse hostibarre idixarri eta salbatarreko uh, eh, eunta hogeita lau erri. Zendako lujalde hori hartu da? Uh, Arrazoin desberdinen gatik eh, eta batez ere uh, jendearen mobilitatea pixka bat aztertua izan da, eta oartu gira jendea erreski mugitzen zela uh, garazitik Dona Paulera, Dona Pauletik salbatajera, uh, Dona Pauletik ataratzera, bada mugimendu hori uh, deia jendartean pixka bat uh, egina da, eta hori hartu dugu uh, elkarte eta lujalde behi horren sortzeko. Osasunagloko elkarte bat da, zer da bere esedea? Hortan, badira, sede desberdinak, pixka bat bitan banatzen aldirenak, baina azkenean uh, elgarren artean lotura handia dute. Deia da profesionalen artean komunitate bat bezala sortzea. Eta eh, bat dugu lehen, lehen sedea da pixka bat gainetik heldu dena eh, gobernamendutik, nahi zuten pixka bat eh, hori sortu. Eh, lujalde batzuetan, komunitate, pixka bat komunitate batzu, profesionalaren arteko lotura azkartzeko, eta ere biziki importante dena da hiriaren eta ospitalaren arteko lotura azkartzeko. Doan, lehen sedea hori da komunitate bat pixka bat sortzea, eta informazioak egeskiago bat bata besteari pasatzea, informazioak batez ere, baina nire bata bestearen esperimentu Eh, esperientzia, diakintzak eh, eta sustut ere problematikak. Egen nahi du, elkarte horren sortzea aldu dela gobernutik edo nuntik aldu da behar jasen zen hemen? Orduan, eh, egin, egina izan da deia inkesta bat eta behar pixka bat frantzia mailan agertu da. Eta sustut guk bezalako lekuetan idian ez baigira eta egia da usu e, batzutan informazioak gaiteko zaitasun gehiago badu edo uh, edo pixka bat isolatuago girela. Eta horrek eh, hori uh, kenduko du eta batez ere importantea dena eta txemaiten dut hori bikaina dela da guk nahi dugun uh, osasun mailako lujaldea sortzen aldugula oraina horrek ekarriko du uh, profesionalak uh, elkarte hortan sartu direla edo sartzen alko direla eta elgarrekin sortzen alko dugula guk nahi dugun biharko lujaldea osasun mailan. Eta hori eh, horrek uh, uh, ate hainit zidekitzen ditu, bat ez ere profesionalen zat, baina nire emengo jendartearen zat. Eta hori uh, uh, nik bikainat semaiten dut, uh, e, gotz, pixka bat hautatzen alko baitugun, nola nahi dugun ibili, zer nahiko dugun sortu bihar uh, uh, gure profesionalentzat eta jendartaren eta nola nahiko dugun, be, adibidez, uh, nola nahi dugun sortu ibilbide bat jendartaren zat, pixka bat lagialdia ez den uh, editasun bat hartatzeko, eh, nondik pasatu beharko den eria, bere medikutik, beste manera batetik, urjantzetan ez duaiteko, eta hori guzia uh, orain gure eskuda, eta guk dugu aukera ukanen ibilbide behiak sortzeko, hartatze ibilbide behiak sortzeko, uh, baina nire prebentzio mailan uh, lan behi baten eta dinabika behi baten sortzeko, hori uh, da pixka bat joko behi bat, eta gure hartzetan den uh, joko karta behi bat ara, gure dinamika behi baten txortzeko. Egi zeldun izai ontsa ulertzeko uh, eh, nolaz edo guai edo hemen sortzen den egitura hori, ze bildu baitzizte osasunagloko profesional batzu, eta ikusi duziala beste lujaldeetan uh, be badira olako egiturak, CPT zolakoak, hemen ere ontsaliteike izaitia. Bai, hori da, astapenean eh, egia da sortu direla osasunetxeak hemen, baina hori da lujalde mugatu batean, Eta da zinez, uh, eliaren inguruan sortzen den dinamika bat. Uh, eh, CPTS horiek, badira beste lujalde batzutan frantzian, uh, eh, bizike atsemaiten dira ipajaldean, eta sortu zen hemen bat endaia ziburu aldean duela bir urte COVID-a sortu zelaik. Di, han dinamika bat sortu zen uh, txertatze horiek ilan hor, eta dinamika hori etzuten utzinai uh, behiz diausten, eta baliatu zuten hori CPTS-a sortzeko, eta eta hemen uh, eh, usasunetxeak sortu dira, baina eh, pixka bat horien artean egoiten dira horien lujaldean, eta naikeria zen uh, lujalde hori zabaltzea eta batek egiten duena besteari ere eskaintzea eta eta be, lujalde handi horien jendarte guzia, pixka bat be, jendarteak berxantza ukan dezan usasun mailan. Elkarte horren bajene direnak uh, usasunak loko profesionalak dira bakarrik? Bai, elkartearen bahnean orain bada administrazio kontseilu bat, ama bikiderekin, eta nahi zen uh, lujalde hortan diren uh, azpi lujalde guziak uh, kontutan hartzea. Hortan administrazio kontseilua, madia salbatage, ataratze, maule, garazi, baigoji, pixka bat denetai kaldu diren eta mikuseko ere uh, profesionalak. Eta ez bakarrik medikoak, baina ere uh, farmazilariak eta beste. Eta preseski, jadanik eh, lujalde juntan diren beste giturekin, ze ukanen du elkarteak ez dakitea, dibidez hemen Donapaleuko ospitalian, garazin eh, ba, izpuran eh, Lujo Fundazioa? Bai, hori da ere uh, egitura ugen gitura horrek ekartzen alduen baikortasun bat, da administrazio kontseiluan adibidez, bada garazi eta Dona donapoleko eh, ospitaleko ordezkari bat, eta horrek hainitz ekartzen alko du profesionalentzat eta eta jendartaren zat, uh, eh, nahi baitugu eta sede handia da, ere egestea uh, eh, idearen arteko eta ospitalaren arteko den austura tipi hori. Egia da batzutan ebe, medikoek zailtasunak dituztela eriak ikortzea ospitalean, edo berdin eriek Eh, be, zailtasunak dituzte ospitalean sartzea ere itzorduak eta okaitea. Eta eta horrek, SPT ez horrek, sede eh, hori du ere, ibilbide behiak sortzea. Eta, adibidez, editasun, uh, editasun berezi bat entzat, uh, ibilbide behi bat sortzea iditik astenena, etxetik medikurat, idiko medikurat, eta idiko medikutik ospitalerat, austurarik izan gabe, eta egestasun gehiagorekin eta konkretuki zen eh, lana nola egituratzen da, eh, ez dakit, lan bilkura eh, profesionalen artean edo? Orduan, ni naiz uh, elkarte horren koordinatzaileetariko bat, badira beste bi, gero administrazio kontseilua, eta helburua da, orduan hor, onduko hastean, edatuak izanen dira galdezketa batzu, profesionaleri uh, zuzenduak izanen direnak, baita ere diandarteari, eta horrek importantzia handia ukanen du, hortik aterako baitira problematikak eta eh, denek ezagutzen ditugun uh, pixka oztopoak. Eta horrek lagunduko gaitu gero diagnostik, tika bat egiten, lujaldearena, eta hortik aterako dira, gero uh, batzu, e, sortuko ditu tresna batzu, baina nortako biziki importantea izanen da, galdetegi urri erantzutea, sortuak izanen diren proiektuak, gero zinez e, izan ditezen uh, albezain bat, uh, gaur egun, senditzen ditugun oztopuei erantzun bat. Eta hortako proiektu behi horien uh, sortzeko, uh, eginen ditugu lan profesionalen artean, Eh, motivatuak eta implikatu nahi duten profesionalekin, eta elgarrekin sortuko ditugu proiektu horiek eta eh, eginen ditugu Eta, eta zinez helburua da ere, diendartea hortan sartzea. Hortako eginen dugu uh, galdetegi bat, diendarteari zuzendua, horien zinez egiazko oztopoak uh, ezagutzeko osasun uh, hortan. Aipatu duzu hemengo lujaldea, ala, izan garazi, dona paleu amikuse, Biagnoren parte bat, siberua, gure lujalde horrek, badu berezitasun bat, baitu behar bereziak? Bai, eh, deia argiki da lujalde bat uh, mediku eskasarekin dena. Mediku, baina nere erizain, uh, kineak, pixka bat uh, osasunak loko profesionalak denak eskas dira. Eta hori da behar handi bat, eta horrek dituen ustez egungo oztopoak ere sortzen. Uh, Uh, orduan, uh, elkartearen helburua ere izanen da, pixka bat nola egin uh, lujaldea atraktiboago izan dadin, eta mediku erakargarriago izan dadin, eta mediku behiak uh, jarazteko izainak, eta hori izanen da dinamika behi bat sortzeko, behar handietan bai eta, hori izanen da ere elkartearen proiektu bat. Omukatzeko asteartuntan egin duzielen bilkura publiko bat, hemen donapaleunan, nola pasada? Biziki hontza, kasik larugai pertsona bildu eta konten ginen ikustea eh, lujalde uh, guzia pixka bat eh, hor zela, bilkura hortan, eta eta uh, ere uh, profesional guziak, medikoak, uh, erizainak, kineak, zinez denak hor ziren, eta, eta ikusi dugu jendean interesa, eta kuriositatea, deia hori entzat biziki behi baita ere, uh, hola ikasi dute eta ulertu dute pixka bat zer zen zepete zaren eta nola langunduak izaiten alko ziren eh, horien uh, egun eroko eta sunean, eta uaxak aski baiko jak izan dira, ne ustez, eh, hor uh, zirenak asteko motivatua dira dinamika behi baten sortzeko lujaldean bai. Eben, esker zuri, jenufa alamark? Mil esker.